Martxoak amairu gaur osteguna data hau berri hon albistegia duzue, berriozar erretiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, dekatron handitzeko pesisa eh, onartua. Bai, Xabi, zuk diozun bezala Nafarrako gobernuak asteazkeneko saioan, kirol produktuen dekatlon denda handitzeko pesisa onartu zuen. Larun batean hasiko da ziklo korala. Eta garraldako urreaga bes batza izango da ziklo koralaren aurtengo edizioa erekiko duena. Garraldatarrak kiuntzun aretoan arratsialego 7etan entzunga izango ditugu larun batean. Zizurko zendeako erreniaga bes batza martxoaren 22an larun batarekin izango ditugu ikusgai hauek ere arratsaldeko zazpietan eta azkenaka besten berriozarko elkarrekin abes batza izango da. Berriozartarrek martxoaren 29an abestuko dute. Martxoak amabost, larun batarekin zuaitzaren eguna ospatuko da. Eta goi bezala xabi, jarduera nagusia zuetzen landaketa izango da. Zuetzen landaketa bera familiarekin, taldeka edo elkarte baten izenean egina halko da. Aurten aukeratutako lekua, mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larrea da. Naturaren gelaren ondoan hain zuzen ere, interesatuek izen emateko zeroa amabi telefonora deitu edo eskaera, iru bebikoitz.berriozar.es aldean egin alko dute, noski gaurko eguna bukatu baino lehen. Eta gaiak aldatuz tokiko elkartek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia publiko eginda dagoeneko. Deialdi honek berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia du honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko berdintasuna euskara gazteria jaiak kirola eta kultura. Eskaerak berriozarko udaletxiko erregistroan aurkezuko dira Interes dunek udalaren auzo bulegoan ere izanen dituzte eskura deialdiaren aroak eta aurkeztu beharreko agiri legediaren kopiak. Eskariak egiteko EPA martxoak hogeita bat arte izango da. Bestetik berriozarko udalak ebatze ditu Euskara ikasteko 2008-2008 ikasturteko behin betiko laguntzak. Beka jasu duten pertsonen zerrenda irubebikoitz.berriozar.es horri aldean kontsultatu daiteke. Eulateko gazte aterpean egingo den gazte kanpaldian izena mateko epea zabalik dagoeneko. Ikariarik eta berriozarko udalak amairu eta ugita marurte bitarteko gazte entzat eulate herrira lau eguneko kanpaldia antolatu du apirilaren ugita batetik ugita laura zuzenki. Horretan hainbat jarduera eta aktivitate daude aurre ikusirik beste batzuen artean ur ederrera ebisita eta kobazuloetan espeleologia. Izena emateko arratsaldeko ordut ordutigian bostetatik zortziak bitarte gaztelekura aurrildu beharko dira gazte interesatuak, larun batean ere izena materik izango dute amaiketatik urdu batak bitarte, berriozartarrek izena ematean berri tamar euro ordaindu beharko dituze eta berriozaren erroldatuak ez daudenak irurogei euro. Informazio gehiagorako noski kariari abildua hotmail.com elbidera idatzi edo behatzi lau zortzi 06 0 bat irurogei telefonora deitu. Bertso paper lehiak Berriozarko bertso eskolak eta zorroka euskara elkarteak bertso paperliak eta martxan jarri dute jadanik irekia dago izena emateko epea, hau apirilaren hogeira arte luzatuko da bertso paperliaketan, bi kategoria izanen dira bata amasei urtetik beherako entzat, eta bestea amasei urteko entzat, edo hortik gorako entzat, lehen kategoriakoek lau kopla edo bizortziko aurkeztu beharko dituze, eta bigarren kategoriakoek hiru zortziko, Parte hartzeko bertsoak zurroka abildua topagunea.com elbide elektronikora bidali beharko dira, izena bezenak adina kontaktatzeko telefono bat eta aukeratutako gaia zehaztuz. Lehiaketako saria hainbat liburu dendatan erabil daitekeen oita mar euroko balea izanen da eta kategoria bakoitzean bana banatuko da. Irabazleak zorrokaria aldizkariaren bitartez jakinaraziko dira. Thank eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi Zerua oskarbi edo odei gutxirekin eh, egongo dela dio gaurko iragarpenak xabi. Bestetik ego ekialdeko aizea ulbizia ibiliko dela eta temperaturei daukionez temperatura maksimoetan gaur aldaketarik ez ez dela izango. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioza ari erratiaren sintonian, fmkun.zortzian edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten. Música